itzegi, bai, nola, eh? Uga, Telecinco. <laughs> Ba, pasatu da hemen eh, parrokia horretik, ze sentimendu, ze sentzazio, bizka bat, bueno, Bueno, ba, jai girua, ezkenean jai giruan, ba, ba jaia ja, ospatzeko egun handia eta guztion arte eta denontzako, ba, azkenean ez, jai girua berreskuratu, bera eta a ber. Zuek erabaki zue, bi artetan beraz izate presente, zergatik bizka bat? Ba, azkenean, eh, herriaren irakurketa bat, eta azkenean ikusten dugu, ba, bueno, apixat ezibar gara e, irakurketa zein den egoera, egoera anitza da herrikoa, eta hori kontuan hartu behar da, eta horren inguruan lan egin, eta normalizatzen egoera jun. Usten dezu, konponketarako, urren urterako, gehi urte... Bueno, ez da ez da denbora kontua, azkenian da gauza gutxinez e, eh, jarrera kontua. Urte guzian zeharitzein behar da, ez bakarrik e, fetxa hauetan. Venga,